Մերժը Ինես աչնես մի մարդ մինգել մին կնեք։ Էս մարդն ան կնեք է յուրուր հետ լավ ապրելեսն լադ։ Մհդ կնեք հիվանդնաց ասոտ տղան հանցուվեր մարդին ղարկե օրիշ տեղ։ Մարդը հրցնես ասես ակնեք, ինչ բիլիմ քս հետևը սղանաս։ Կնեք մարդին ասես ամարտ։ Աշխարհ կստակեն ամմնալավ ջուրիպեր վեր խմեմ, մին ուրոպեյումը կսաղանամ։ Մարդը երկար մտածեսա, վերջը կտնաս վեր այն ջուրու անմահական ջուրնա, որ հերու տղայնիս։ Մինոր մարդը ճանապարհ այգնից դի այդ ջուրը։ Ճանապարհեն պտհեսա ցին քիշ մի մարդ, այդ մարդը հրցնեսա, ամարջ տեղս քիս։ Էնելսեսա, քիսիմ ամմնալավ ջուրի պիրիմե կնեգիս հիվանդա։ Այդ մարդն ասեսա, քու կնեգիդ խփիսա հիվանչի ետ տարքինի տոն կնգա խելքա մերինգել Ես մարդս էսա իմ կնեգյուս լավ կնեգա դի պեներ բռնել չի Երկան մտածել անը յետը մարդը յետա տեռնաս մերջ կա սղծվերեն հետ այն պայմանավը վերթա հղծվերեն ասած դյուզինի այդ կնգանը մարդը հղծվերեն մին չվալ պրիստա թա ինքը դյուզինի հղծավերը ուրա մին չվալ պրիստա կնգանը մարդը մտնեսա ծիվերեն չվալեն մաչը Միկա աշկերը պես թողես, որ իրանց շենը տսնա, իրանց տոնը նշաստա։ Ճանապարհին երկան չրչրվելա, հսնեսի շենը շտեղ ապրեսն այդ կնեգնան մարդը։ Ձիավերի քիսա հսնես տոնը հրցնես, ակնեգ, էս իրիգունուս ղոնաղ կբահիս, կնեգես էսա խեչին պահել, աշկես իրա, իմ մարդիս ղարկալը մորիշտեղ, ըրխինեմ ընդրա կողմանի կռվչանիլ։ Այդ կնեգը Երագնաս հավեր մորթուտես, տպկես, ղոնաղեն հետե, մեն լաստոլ սրքես, մարդը այդ լող տսնասա չվալեն մաչան աշկերը պլզած։ Հղացավերը հրցնասա չվալեն մաչան եշող աշկեր։ Քու ասածս դա դյուս թայմ ասածս։ Մարդը երագնես մերջը տաս, համել ենքան կնգանը իրակզնվես ասեսա, ակու հվդարի մինիլդ կլխտ տամ, հելախս նշանս կտամ թա հունց կխապին, մարդին կմակին կեպանին, Ըսեսա գաման պիրիս կնգանը սպնես։ Վսկե ջամը Ինիսիաչինիս մին հաղթանդամ տղամարդանիս Էդտեղատ մինոր տանան դուսակես քինիս հանդե։ Գասատսնաս տոնը պենը սաղ թալանած տարած։ Հայ հարա, ես ինչ պենա, ես ինչ լաղլա վրիմ գլոխսա եկալ։ Ժողովուրդը թա պասելչս փլանտը մին թարակամակա։ Անդանք եկին թալնեցին։ Այդ տղան երա գնաց քնից թուշ բիդի այդ թարակաման։ Էլ մին պենչսս։ Լահա սուբթա խոսքը բարյորա տասսս Պա ինձ ձեզ հնգր չեք յորոնել, ընդրանքը լսես ընթա 15-ինինք, 12-ինինք։ Մինա քինի պիտիս, մին երկու վեդրա ջուր պիտիս ետան։ Դա ասումա ջուրը պիրելը շատ դժերա։ Այդ տղան համիտի ասես, համել յորա ունես երկու վեդրա քինից ջուրու։ Լեհա ուզիսա թա ջուր յորոնե, տեսնասա դեր արմենը թռած եկավ, տղան իխան բռնես թա հորստնես ջուրը։ Այդտեղ կրվատ երնաս։ Այդ տղան դրա հաուզի շատ հասպան է, մինել տեսնասա էլ մարդ չկա։ Էլ հակշտեն մին վսկե ջամավերինգած։ Այդ տղան յուրաունես թա տանը բզարը մծախ է, մինել մին ջհուտ դուսակյա շարապտած թա էտիմ պապուշ ջամնա։ Գործը սուդի ընտաս։ Սուդը սեսա թավեր կարես այդ ջամեն նման մին օրիշ ջամել պիրիս։ Եմ վախտը այդ ջհուդին կախանք թլական վեր պիրիս վեջ, են վաղթը կզն կաղթլական։ Տղան ոզի չոզի պիտի քինի ճարի։ Երա գնաս քինիս, շատ ակինիս խրեգյա քինիս, մին շենը մին պարավու տան ղոնաղան քինիս, տա տսնասա այդ կնեգի շատ տխուր, հրցնեսա թա ամար, խտի տխուրուս, ինչա պտահալ։ Պարավը թա է բալաս, պամեր թակավեր են տղան մրալա, Էսա երկու տարեյա միշտ քշերը ջահիլջիհի չասավոյն կաղնես հերթավ, մինչև ռութանա, ձեքի մինը կյասա լուղջին կուտրիս, թա հինչ պենա մտել չին գիտաս։ Այդ տղան երակնես քինս թակավերին կոշտը ասես, թակավերն ապրած կենա, իսկ շերել ես եմ քիննական չասավոյ կաղնեմ։ Այդեղ թակավերը ծիծղես ասես լավ գնի։ Տղան ասես ինձ հետ եմ իմ փոսել կտրել տվեք, մին չպատել տվեք։ Մենակ վեր էսպենը գլոխ պիրիմ, հինչ վրոզիմ պիտի տակ։ Ուրլ խոսքն տաս, այդ տղան քշերը քինից է թակավեր են տղեն, հանգիստին կշտեն փոսը նիմանես սպսես։ Մինել ատսնաս սահատը 12-ին սաղ աշարքը դուր եկավ։ Մինցիաբր թրջից եկավ թուշ այդ հանգիստին կոշտը, շալլաղը հանեց, մին դոնում թխելավ քարը տենկացավ։ Մտել թխեց վղը քաշվից, թակավորին տղան դույս եկավ, յուրուրն հետ խուսեցին, ետան էլ հաշալլաղը թխեց, լող յուրան տեղը եկավ, մենակ քարը ծորվան նկացավ։ Այդ թվավորը ուզիսա թա հլա թրչի, փոսան այդ տղան դույս եկած, ըտրան եղան փռնես։ Հա, լավ եմ կտալվան նկած, տահան յուրուրն հետ կռվնանես։ Այդ տղան օժը հվկեսա, հղտես, լա ուզիսա թա սպանը Գիրտս նասա էլ մարդ չկա, մնակ շալլաղը կշտնվերին գյաց։ Այդ տղան շալլաղը յուր անես քինիս թակավերին կոշտը։ Ասեսա, եկ նշաստամ թահուն ցատաղած սաղանալու։ Սա ժողովուրդ ընծենա տաս, են շալլաղը վթխես թակավերին տղան երա կնաս սղնաս։ Այդ տղան յետա դեռնաս թակավերին թա էլ քուջահիլ ջյուհիլիտ նահախտը կտորը չտաս։ Թակավերը հրցնես, ապա հիշտամ վեր տղաս սղացրալս։ Այդ տղան ջամը հնեսա թա ստիմին ջամտո։ Թակավերը մնասա սարած թա այդ վսկեյա, այդ են ջադու ողջիկորանց ջամնա։ Մզ ինիլչի։ Ուզիսս քշրավդ մին վսկտամ։ Տղան յոր չունես, երակնես քինիս։ Շատ ակինես խրեգակինիս մինորիշ շիհարանի մնես, տեսնա ժողովուրդը լող դուզնու կուտուրվես։ Էս ինչա հիշ չի, թապասել չես, ալերծովեն ենմին ընգունանակյաս։ Սախ թափվես ծովե մաչը, գիտաս շնքտա ես ինչ զորությունա։ Էդ տանքինես ա թուշ թակավեր են կոշտս, ես թակավերն ապրած կենա։ Ես դոնում էլ ես եմ քիննական ալերի պիրիմ։ Վեր պիրիմ, մնաք հինչի ոզիմ ինձ պիտի տաս։ Խոսքն տաս ուրուր, էդ տղանքինիս ա պրախոտը նստես, հալածովեն ենան գյուն անսկնես։ Լհա քինիսն պրախոտու ալերավ լսնես, պիրիս ծովե մաչավոտ դու ունես տղը, տսնասա пароходу սկսեսա թա լհա պրանվե։ Իշիսա տսնաս լհա մենը վննավը կուփիատաս։ Թալհա տակնանե։ Այդ տղան կզնվեսա թալհա վրանցնը փադավը տրանսպանը մինալ տսնասա էլ մարդ չկա։ Մնակ մի մուտանա ընգելա пароходը մաչը։ Այդ տղան յուրա ունես, սկսեսն ալերը պիրիլը ժողովրդու սովա զդվեսա։ Թակավերնսեսա ինչնամ Տաղան թակավերեն անամին ջամ աուզիս, ջամնել նշանցատաս, ամա թակավերն սեսա օնինքվիչ, օրիշ պենուզե։ Պյա տղանել սեսա պենչի հարկավեր։ Տղան անցա գնաս, փորոփոշման քինիս։ Վեց տարեն թմմսա, ուզիսա քինի տուն, մինել յիշիսա տսնաս մին հասար, մաչին լավլա պալատնե։ Դրբզան պինասա, լեհանի մնաս տսնաս ոչ մի մարդ չկա։ Մնակ մին տան մին լավ ստոլա սարկած Amma maçka. Տղան ըսսա հալբած ստեղմին պենկա։ Գյուղլա գնաս դրանը մղագումը տեսնաս ըհը ճղճղոցը ինգավ։ 12 աղջիկ եկին, բար եկին, ստոլեն 4 ընկինավը նստուտեցին, սկսեցին գինի խմելը։ Սուստա ստականամին աղջիկ խմեց թա։ Ես կխմեմ այն քաշ տղեն կենացը։ Վեր վախ չոնե։ Սաղ քարվանը ծարավ կուտուրացե Լա այդ տղան օզիստային սպանը զորրա փախը զդված է մենակ ջամս ցերքասվեր ինգավ։ Երկունջի կենասնը մին օրիշ աղջիկա խմում։ Թա ես կխմեմ իմ քաշ տղեն կենացը վերսախ քաղաքը յուրան թակավերան ցերքավը կոտորելմ տվալ։ Մենակ մին քաշ տղա եկավ թա լա ին սպանը զորրա փախը մենակ շալլաղս ցերքաս ինգավ։ Երեքինջի կենացը մին օրիշ աղջիկա խմես։ Սսա Ես էլ կխմեմ են քաշտղեն կենացը, վրսախ քաղաքը դյուզն ու կոտորվեսն լալ, լհամին քաշտղա օզիս թա պարախոդեն կլխեն ինձ սպանը, վխելաս փախե ցերքիս մտանան ընկավ պարախոդը։ Խմասին երկնաս պարկինաս թալհանստին, այդ գյուղլուկացած տղան ուզիս հա ճակվե։ Դուսակաս ասես, ես այդ համին տղանամ։ Այդ աղջիկերքը հվտաշ չն թա սոտոսսս Տղան դուսյա ունես ջամնել, շալլաղնել, մուտանանել, լող դրանց նշան ստաս։ Դրանք մնացին շշկիլված։ Ուզիսին թա ետ դերնան գլխավը շորտան։ Հրցնեսին պահունցուս եկալ, էդ ինչպենա։ Տղան հանգամանքը լող պտմեսա։ Այդ աղջիկերքը ամը մինեն դուսյա ունես իրակ ջամ 10 տղեն։ Տղան մնացա շաղված։ Էլա իրակ ջամա յորունես, ասես, պահունց կինիմ աղջիկերք։ Ախր Վեդաս թմամալա։ Էդ աղջկեր քսեսն մեր ծիավակինի։ Մինել եկ։ Էդ տղան երայնից մին կերմյուրցի, թրչիս, կինիս յուրան հəmən էդ շəhերը։ Դասնաս ալհա կախանը հազիր վրպիտի կախտան 10-ին հնգրունցը։ Տղանը տրանց կոշնակինիս ժամը նշանստաս, էդ վրտսնասն սոտսելի հետ է ջհուդին կախանտաս։ Տղան ուրան 15 հնգրն ծյուրաունես քինից պիտի այն աղջիկերքը։ Ընդեղ պիտի աղջիկը ինքն այորոնես, ամա մնացածը 10 ուրան 15 հնգրունցու։ Ամը մինին հպսկվեսն, մին լավ հրսանը կնես, ըտեղը լավ ապրես։ Չար պարավը Դիլելը չիլել, մինչար պարավայլել։ Այդ պարավեն երկու աղջիկ ելել, մինը խորտ, մինը հալալ։ Խորտ աղջիկը շատ խելուկ ընջուկտի տևայլել, ամա այդ հալալ աղջիկը թոքի ելել։ Ժողովուրդը շատ սիրում հարգում այլել խորտ աղջիկանը։ Ըտրամ հար Պարավոզիսը թա խորտ աղջիկանը կորցնե, հանցուբր ժողովուրդը սիրի յուրան հալալ աղջիկանը։ Պարավը ոչ մի հնար չկտանում։ Շտեղ ղարկում աղջիկանը, աղջիկը վստել եւ քինամա կամ։ Պարավը քնենք, հարալ քնենք, վերջի հնարը կտալա։ Երկու հացա տխալ, մինը լավ, համայ մինն էլ շատ աղի։ Մինոր սա աղջիկորանցը երակցրալ, թա քինամանք, կքավասարը շամվառենք։ Աղջիկը երեն գնաս, մորը առաջ ինգիս քնիս։ Շատ են քնիս, խրեգ են քնիս, աղջիկը սուվծնասն։ Əhəd մարը են ծյուրուն հացը տասա հալալ աղջիկանը, ամա աղի հացը տասա խորդ աղջիկանը։ Աղջիկրկը ուտեսին, աղի հացոտող աղջիկի շատ ածրևանաս, ամա ճյուր չջրես։ Բարավը պիրիսյա մին սարի պտոք, աղջիկանը ասես, էս չոր հացը թուրուրում տաս։ Աստուցուն հրամանով քիննականա աղբյուր ճարե, կխմիս əhետկյաս։ Հացը թուլատաս խորդ աղջիկի քիսա քիս, ոչ հացնաճրես, ոչ աղբյուրը։ Շատ վերքիսա, բարավը միրել յուրան հալալ աղջիկը, խփիսուն գաստոն։ Խորթ աղջիկը շատ աշորգյաս, համավճ աղբյուրաճրս վճած։ Շերելացնի լավ գասատոն։ Մարսեսա յակինի հացը ճարեպեր, յակի կախամ տալական քշերը։ Աղջիկը ինգիսա ծմկնեն, լացնի լավ շորգյաս վեր հացը ճարի։ Շատ վեր լացանից։ Արտուսուն քերը մինկետ ատերնաս, սկսես քիրիլը։ Էդ կետեն ջյուրու հսնեսեմ ին չուբանու։ Չոբանը խմոսա տսնաս աղի։ Էդ վր տսնասա զարմանասա։ Երա գնաս էդ ջիրին վերը յորոնես քինիս։ Շատ ակինիս, խրեգա քինիս տսնասա մին աղջիկ նստած մուղուր մուղուր կալավ լացայնիս։ Հրցնեսա աղջիկ, խլացիսինիս։ Աղջիկը միմին պատմասա յուրեն գլխավո եկածը, այդ երա գնաս թա քառնվերինգի մռնե։ Չոբանը թողես չի, բռնեսա պիրիս յուրանց շենը։ Ահդքիսին չարպարավնսես ապարավ պահասել չես ստի ստի մին աղջիկ դասալանք ենա սարեն երա կախլած պարավոր խնասա չոբանենսես վեր դու տիլավ խաբարս բերալ դու կնիսին փսա Չոբանը տեսնասա որ պարավը ղասի դարալ յորաունես պարավն ալ յուրանախճկանալ տնիս են սարը ստեղածը թոլատվալ խորտ աղջկանը ղարկալ հտան մի մծ քրծակցիս տակը ուրկուքանն էլ գյորբագյորնես։ Կյասեն խոթղ չկանն հետ յուրան վղճրներան մին լավը մուրթես, հրսանը կինես, տինիս յուրան հորու տանը, թողիս ինքը կինիս յուրան պենին։ Են օրանը յետը հուվեր հյուրմին պսոթունանս, ըսսեն աղջի չար պարավնս։